Biz moli davlatga muhtoj emasmiz islomning rivojlanishligi uchun. Biz kuch quvvatlarga muhtoj emasmiz. Biz haqiqiy islomning shakllab beruvchi rahbarlarga muhtojmiz. Haqiqiy islomning, haqiqiy insonlikni mujassamlashtirib beruvchi peshvolarga muhtojmiz. Agar shunday peshvolar vujudga keladigan bo'lsa, xalqlarning ichida muxlis xolis kishilar to'lib yotibdi birodarlar ularning ixloslari ishlamasdan yotibdi ularning ixloslari qachon ishlaydi ular haqiqiy pok vijdonlik iymoni butun bo'lgan taqvo egasi bo'lgan peshvoni ko'rishlikni kutyaptilar ular ana shunday peshvo bo'ladigan bo'lsa hamma xalq o'zining peshvosidan bezadi hamma xalq o'zining atrofidagi jamlangan peshvolarning sotqin xiyonatchi ekanligidan bezadi payg'ambarlarga kishilarning mollari va jonlarini qurbon qilganliklarining siri ular umumiy xalq uchun bo'lgan g'animatlarga zarracha xiyonat qilishmaganlar ularda xiyonat sifatining topilishligi mumkin emas deb alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti